дядька кухар наш дядька милы наш антоний в дзіцячым часто быў палоне вось так гуртом яго абсядуць і час работы яго крадуць насі котла кажа ім казки ідзі на поплаў з імі ў краски давай адказы на пытанні тлумач ты ім усё да звання а адкуль з чаго дзе што бярэцца Вось гэта тое як завецца Чаму так чаму не гэтак Прыхілен дядзька быў да дзетак Ён быў настаўнікам суддзёю калі бывала між сабою паспора дзеткі ці паб'юцца Дык да каго тады звярнуцца як не да дзядзькі да Антося Ох слаўна з дзядзькам ем жылося яшчэ заметце, што з малымі ён размаўляў, як са старымі, і з імі радзіўся, спрачаўся, як роўны, з роўнымі трымаўся. Калі ж хто часам з ім не зладзіць, то дзядзька толькі вуз пагладзіць, Але не скажа ён нічога, бо ведаў, чым даняць малога, гаворыць з тым, з кім дядька узгодзім. Калі такі ён, ну то годзе І дядька змоўкне пачакае, кісет дастане і закурыць і вочы чутачку прыжмурыць, як бы і ў памяці не мае таго, што з хлопцам пасварыўся. А як а вёсна ж урадзіўся. Схадзіць бы у ліпава побачыць. Ужо знаю, дзеці, што то значыць, гаворка дядзькава такая, куды ён вуды закідае. У ліпава пайсці з ім Божа, І хто ўстаяць пра гэтым зможа, ды гэта ж святая гамосці. На бок тут норавай злосці і мякка кім робіцца паганы, хоць ты яго кладзі да раны. Адно возьми яго з сабою, Усюды пойдзе за табою і ўсё забудзе, ўсё даруе, на дядзьку больш не засярдуе. А чым же ліпава так мила? Чым так дзяцей яно маніла, І што за ліпава такое? А гэта, поле маладое сярод лясоў, як скінуць вокам, на тым абшары на шырокім раскошна нівы красавалі, а ў іх мільёны красак зялі, як бы на небе тыя зоркі, лужкі дорожкі пагоркі кубкі хвоек маладыя дзе матылёчки залатыя на солнце крыльцамі влішчалі жучки і конікі трашчалі і ўстроены звон свой зык злівалі былі там пасекі штогоду тут сотні блішшага народу дзялянкі лесу карчавалі і на трацяк іх у засявалі. Капу да скарбу дзве дадому. Ну, як тут вытрываць малому таму, хто з дзядзькам пасварыўся. Як бачыш з дзядзькам ён гадзіўся. А пойдзеш у ліпава лясамі, Напэўна, стрэнешся з ласямі і зайца угледзіш і вавёрку, і норы воўчыя на ўзгорку сярод трушчоб між ельнякамі і чортаў камень, што вякамі над азярком ляжыць як хата. Ну, всякихх дзіў там ёсць багата. А дядька все табе покажа. Цікавасць твою всю развяжа, А найважнейшая тут мэта звярнуць дарогі і да цёткі зайсці на час, які кароткі э, Тарэсяй звала цётка гэта. Яна так ветла сустракала і надта ж добра частавала спячэ цалкоў на сковородцы. І так бывала на ясіща Ой! что хоть на пупіку <laughs> круціся усіх цягнула ў госцік тётцы так узмацуе на дарогу было што есці дзякуй богу о дядька спосабаў меў многа даняць праціўніка малога пайсці ў грыбы ці ў тую ж рыбу або паехаць у сялібу ці ў млын малоть на хлеб з бажынку. Всё гэта квапіла хлапчынку. Цягнула крэпенька бывала і як рукою зло знімала. І дядзька майстар быў на штукі і быў механік на ўсе рукі. І дудку скруціць вам і стрэлку і нарысуе нават елку, такую выштукуе цацку, а ў свержань пойдзе купіць пляцку. Дык і не дзіва, што любілі, што на руках яго насілі. А жывучы каля зямлянкі паміж лясоў сярод палянкі яшчэ крапчэй яны здружились, адзін к другім цясней хіліліись. А ну, давай брат, запрабуем, Хоць на цікавасць пакаштуем, які тут сок на новым месце. Моз хлебам можна яго есці. А дядзечка мой залатенькі пастаў нам соку дараенькі. Возьмі, возьмі мяне з сабою, тут каля дядзькі чарадою, як чэрві дзеці метусяцца. А дядзька моўчкі стаў збірацца. Дастаўся керку і свярдзёлак, пад паху сунуў ён аполак на латакі і на падстаўкі, ды вынуў два гаршкі з-пад лаўкі. Ну, хто са мною ідзе, пытае. Я, я, я і я крычыць малая ў канцы дзяўчынка Михаліна. Куды табе? О то скачиха! На печ залезь і сядзі ціха. Напалі хлопцы на дзяўчынку, а тая ў слёзы, плач, як бачыш, Ну сціхні ша. Чо ты плачаш? Антос пляменніцу уцяшае і нос крысом ёй абцірае. Няхай ідзе. А хлопцам брыдка, так нападаць на дзеўку швыдка говорит дядька бровы хмурыць і бальшуноў ён злёгку журыць Тады і хлопцы тон мяняюць ідуць у лес крычаць гукаюць як вучні вырваўшыся школы і ўсе довольны і вясёлы а дядька перадзе тралюе галаву гару скідае бярозу добрую шукае з салодкім сокам баравую дзе б бобам у кропелькі сачыліись. Знайшлі бярэзіну спыніились. Залысіў дядька дрэва злёгку, сякерка востра, кара крохка, зрабіў заруб, латак прыправіў, а пад латак гаршчок паставіў. І соку кропелькі, як слёзы, як град пасыпалі з бярозы, А шкода нейк было дзярвякі, здаваліся ранай тыя знакі адкуль паліўся сок холодны і пакідаў свой комель родны. Я помню дзень той, вечарэла, Зайшло ўжо сонейка цямнела, Агончык дзеці раскладалі паленцы, трэсачкі збіралі, і дядька тут жа, распрануўшы, сядзеў на кукішках, сагнуўшись. Прад ім стаяў гаршчок і міска і кошык з бульбай. Тут жа блізка введён і збан быў паліваны да палавіны ўдол капаны. Кружочкам шчыльненька накрыты. Алеська, скокні брат возьмі ты у хатцы тарачку на печы, Ну варушыся ж ты старэчы. Наўкол пляменнікі сядзелі на дядзьку пільна ўсе глядзелі, як ён рукавы закасаўшы па тарцы шоргаў шапку зняўшы. І кожны лёгка б дагадаўся, што тут сакрэт якісь хаваўся, памеркаваўшы, як цікава была для хлопцаў гэта справа і як іх дядзька завіхаўся. А хто б яшчэ мог болей цяміць? Таму падразу прыйшло ў памяць, што дядзька бульбу драў на клёцкі, каб згатаваць не па-жаноцку, Бо што жанкі? Раз што панята ноль слова нашага ім брата як іх на розум тут не ставяць яны ж сваё ўсё права правяць і робяць так як і рабілі калі пешком под стол хадзілі але вось ён покажа носа стварэнне вы доўгаваоса калі ён тут пагаспадарыць і сам ды сокам клёцкі зварыць Вось будзе штука вам дык штука. На тое ж спроба і навука асок быў свежы, такі хвацкі, такі салодкі забіяцкі. Ён быў галоўнаю віною таго, што познаю парою сядзелі дзеці чарадою і з дядзькі вочак не спушчалі і стравы, важнае чакалі. Эх, цмокнуў дядзька. На ямося! Зірнулі хлопцы на Антосе і сліну усе яны глынулі, паветра носам зацягнулі. Ну, што ж вы руки паскладалі? Вогонь бы трэскі падкідалі, а то патухне зараз. Жыво! глядзелі хлопцы як на дзіва як дядзька цеста замяшаўшы качаў галушки міску узяўшы а чыгунок бы пан пузаты кіпіць пыхціць шуміць заўзята бо не з вадою ён а сокам ідзе тут справа не нарокам дзяржыся браце а і чуць толькі ўзнялося булбатачак колькі дык цядзька зараз стаў па крышку у чыгунчык клёцкі кітаць слышке укіне лыжку памяшае ды зноў другую набірае А хлопцы нават паўставалі, чыгунчык вочы паўстаўлялі, глядзяць не моргнуць яны вокам. Мусіць смачны клёцкі сокам. Ну, дядька, можа і, і готовы, не сцерпіў костусь, мовіў слова: Які ты? хлопча нетерпячка няхай цябе затопча качка <laughs> гаворыць дядька на хлопчынку няхай паварацца часінку каб сокам добра праняліся тады брат эх одно <laughs> дзяржыся і дядька цмокнул выразліва і хлопцы зноў ждуць цярпяліва а а дядька стоячы паволі памешваў клёцкі ну даволі сказал антос і ўсе ўздыхнули як бы гару з плячэй сапхнули і бліжэй к дядьку подступились глядзі можа пераварылись алесь зазначыў палахліва ну у Косту скажу то дзіва не бойся дядька лепей знае глядзі брат клёцка якая брат ты мой як була вешка як скула тая што ў дзямешкі і ха ха ха ха зарагатали <laughs> каб вы падлы не даждалі гаворы дядька сам смеецца аж лыжка <laughs> с клёцкамі трасецца но ну, <laughs> языкі параспускалі не дам вам клёцак і панюхаць і стаў на клёцку дядька дзьмухаць пакаштаваць каб было можна а і ў рот подносіць асцярожна. Замерлі хлопцы, а не зыку, Мінута важна і вяліка. Глядзяць на дядзьку і чакаюць і дядзьку поглядам пытаюць: « Ну як? Ці смачны, ці салодкі? У зубы! Клёцку быў ля шчоткі, заціснуў дядзька і губамі варушыць борда, як часамі трусок ці зайчык над капустай, каб лепш дазнацца смаку густу. Падсмакаў дзядзька і усміхнуўся, зірнуў на хлопцаў, адвярнуўся. І тут нічога не сказаўшы, як плюня дядька пожаваўшы траху чыгунчык ён нагою і так абцёрся ён рукою что губы нос чырвоны сталі і нават вусы затрашчалі а хлопцы просто збілі стропу і ў нейкім страсе ў захопу на дядьку кухара глядзелі як бы яны аслупянелі а быў смешны дядька той часцінай с пустою лыжкаю с тычынай якою трэцкі ён варочаў а тут алесь як зарагоча <laughs> за ім адзін другі паехаў у Такіх было тут жартаў смехаў, што ўсіх трасло і калаціла і дядзьку смехам захватіла. Ну дядька, як на смак, Прызнайся! Паскуства, браце, не пытайся.